Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun illa liya'rifun. Biz cinleri ve insanları ancak beni bilip bana ibadet kılmaları için halk ettim Nefsini bilmek ve Allah'ı bilmek. Ben arafa nefse fakat arafa rabber. Kim nefsini bildi? Allah'ı bildi. Allah'ı bilmek marifetullah. Bütün gaye o.